щоб смерть родовича та ще й ярла була окроплена чужою кров'ю. Ольг повів воїнів через густий темний ліс, якимось незбагненним чуттям вгадуючи напрям. Йому здавалося, що хтось невидимий, легкий іде попереду, шелестить віттям, обходить стовбури повалених дерев, драговиння, безгучно кличе за собою. От там вороги, ходи за мною. І справді, невдовзі вони втрапили на ледь помітну дорогу, яка й вивела їх до поселення. Огорожа щільно припасованих одна до одної колод не зупинила досвідчених воїнів. Звично і вміло закинули вони зашморг із міцної мотузки на гостряк однієї з колод, разом потягнули. І вона з рипом упала, відкривши вузький вхід. Гострими сокирами варяги вирубили ще кілька колод, а потім з оголеними мечами кинулись крізь огорожу. Десь загавкали собаки, долинули стривожені голоси, але вже було запізно. Воїни рубали всіх, хто траплявся по дорозі. Котрийсь устиг підпалити одну з дерев'яних гостроверхих осель, ну а потім вогонь, підхоплений вітром, палаючими віхтями перекидався і на інші. Ще довго варяги, озираючись, бачили над лісом червоні спалахи. Здобич виявилась нікчемною. Десь з десяток шкур, ведмежих чи вовчих, діжа якогось піла, гіркого, смердючого, але від якого тепло розтікалося по тілі, та з десяток списів коротких, широкими наконечниками. Ольг не взяв нічого та й не шукав здобичі. Ішов втомлено, спотикаючись, мов би навмання, часом зупинявся, щось нерозбірливо бурмочучи, а, набрівши на струмок, заходився вимивати свого меча, поляскуючи плазом по воді. Сталеве лезо зловісно зблискувало у темряві і раптом до воїнів що неподалік очікували на нього, донеслось. Ось так я відмиватиму свого меча від твоєї крові. Хоча невідомо, до кого звертався Ольг, але воїни мимоволі позадкували, вражені тим, з якою люттю і затятістю були вимовлені ці слова. І ще через день човни варягів увійшли в гирло широкої ріки. Вітер ущух а тому сіли на весла, гребли супроти крутої хвилі, бо неслися в море талі води, каламутні, навальні, пінились навколо буруни, ніби ріка текла по розпеченому руслі. Але ніщо не могло спинити варягів, налягали на весла завзято, долаючи натиск стрімкої течії. Безнастанне вимахування, напруження м'язів виповнювало важкою злістю, глипали налитими кров'ю очима на береги, вишукуючи тих, на кого можна вихлюпнути їх, відчути п'янку радість перемоги. Береги пообіч низькі, тому вода розлилася широко, привільно. Тільки визирали верхівки дерев, зелені шоломи далеких пагорбів. Олаф час від часу штовхав великим чоботом Моня, який повільно підводився, тягнучи за собою ланцюг, підходив до борту, водився навшпиньки і байдужим поглядом дивився на ріку. Мовчки указував, куди треба веслувати. Ну, а сам, згорбившись, худий і кволий, повертався на своє місце біля щогли. Гей! Рабе, ти вказуєш нам шлях до своєї домівки, реготав Олаф, не приховуючи зневаги і зловтіхи. Та ми спалимо її на твоїх очах, вигубимо всіх твоїх родовичів, які дали прихисток Скольдові. Ти чуєш, рабе? Олаф Січовик веде своїх воїнів. Люди твоєї землі повинні підкоритися або вмерти від наших мечів. Ольг схвально слухав ці дядькові похваляння, згідливо кивав головою, бо ті, хто ставав супроти їхнього роду, мусили або вмерти.